Man patinka su tavimi draugauti. Radio Gama. Radio Gama. Radio Gama. 99 FM. Yra racijos. Daugiau drive, daugiau drive. Yra racijos. Su tokia, su tokia intonacija. Su tokia... Yra racijos. Puikiai. O dabar masliai, o dabar masliai. Pasaka. Šabatu. Kur man sto, kažkur reikia, gi po to iš šauktinius įim. Kalti, kalti, kalti. Nu, man mama liepė stoti į logistiką. Nu, ten susijęs su logika. Kalti, kalti, kalti. Iš bėdos, kaip sakant, kūrybinės industrijos. Kalti, kalti, kalti. Egzai. Kalti, kalti, kalti. Egzai. Kalti, kalti, kalti. Čia yra racijos. Aš esu Salvija. Aš esu Adomas. Ir šiandien laidoje mėginsime atsakyti į visus ką tik užduotus klausimus. Tam ir pasikvietėme kūrybinių partnerysčių agentą ir praktiką Andrių Homičių. Taip pat šiandieninės laidos formatas kiek kitoks. Šioje laidoje eisime į tris pamokas. Lėšai įsta ir matieka? Tai meninės raiškos priemonė. Nežinau, gal ne. Važiuosim, kaip ten bus. yra racijos. Pamokos tema. Tamsų mokytoja pamečiau knygą. Tai kas yra kūrybinės partnerystės? Tai kūrybinės partnerystės kaip projektas atsirado Didžiojoje Britanijoje ir tenai dalyvavo 2,5 tūkstančio mokyklų. Ir mintis buvo paprasta - pakviesti kūrėjus iš įvairiausių sričių. Ir architektūra, architektas, dizaineris, žodžiu, kompozitorius, rašytojas, e, aktorius, režisierius, nu, visi tie, kurie dirba mm, tokį profesinį darbą, kuriame yra kūrybiškumo elementas, tai jie buvo pritraukiami ir kviečiami į mokyklas, kad e, padėtų E, mokytojams ir mokiniams mokytis kūrybiškai. Va, ir tada Milda Laužikaitė padarė taip, kad šitas projektas atėjo ir į Lietuvą ir per keturis projekto metus sudalyvavo 144 mokyklos tame projekte. Tai reiškia, jie pasiekė tikslą, kad 10 procentų Lietuvos mokyklų e, gautų, reiškia, paragauti šito projekto. Nu va, ir o jeigu apie struktūrą šiek tiek, tai yra e, projektas vyksta metus, yra trys, e, trys projekto e, kaip ir etapai tyrinėjanti mokykla, kai dalyvauja maža dalis mokinių, nedaug mokytojų ir mokykla išsibando, ar jiem iš vis nutinka, patinka ir jie mato prasme tame. Tada jeigu jie nusprendžia dalyvauti antrus metus, jau yra pokyčių mokykla, tai viskas taip pat tiesiog išsiplečia labiau ir jeigu jie nusprendžia dar trečius metus, tai yra tyrinėjanti mokykla, kad užtikrinti sisteminius pokyčius, nes pokyčiai vyksta labai lietai, tai va trys metai ir tos mokyklos, kurios tris metus dalyvavo, jos jau e, nu, patyrė ir, ir mato tuos rezultatus teigiamus e, šito projekto. O kaip vyksta pats projektas? Atvažiuoja? E... Jo, tai projektas vyksta, sakykime, nuo rugsėjo ir tada yra trys etapai - planavimas, projekto įgyvendinimas ir vertinimas. Tai va čia svarbu yra pasakyti, kad e, planavimo ir vertinimo etapai daugiau ilgiau trunka laiko prasme e, negu pats projektų įgyvendinimas, nes nu, man tai atrodo, kad Lietuvoje planavimo ir vertinimo nėra, yra tik tai projektų darimas. Rašymas ir paskui darinimas. Tai vat, agentas yra tas, tas žmogus, kuris atvažiuoja į mokyklą, Ir jie keturis mėnesius, reiškia iki gruodžio, e, iki gruodžio 20, jie tik planuoja. Tai yra susipažinimas, kad mokiniai ir mokytojai e, sugeneruotų idėjas ir apsispręstų ir nuspręstų kokią problemą ir kaip jie nori tyrinėti. Tada prisijungia jau kuriejai praktikai, kai jau būna e, idėja pati projekto išgeneruota ir e, nusprendžiama, kokie kuriejai praktikai tiktų geriausiai. Tada jie prisijungia ir vat, sausi, vasarį, kovą vyksta projektas ir paskui balandį, gegužę vyksta jau projekto vertinimas kuriame vėl daugiau dalyvauja agentas. Tai agentas yra tas žmogus, kuris būna mokykloje visus metus, o kuriejai praktikai yra tie, kurie atvažiuoja tik tai nu, įgyvendinimo etapui ir šiek tiek vertinime. Kokios dažniausios problemos, kokiam susiturėt? Kaip kūrybiškai mokytis? Reiškia, kad būtų, va, kad būtų įdomiau, kad būtų įdomiau mokiniams, kaip tą pašlapinti dalyką, kad jisai taptų įdomesnis ir kad ne, nu, nebūtų tada problemų su motivacija ir mokytojim, kad būtų lengviau integravimas dalykų, kad vyktų tokios bendros pamokos ir mokiniai patirtų ir pamatytų, kaip nu, susintegruoja dalykas. Ar gali būti taip, kad kūrybinės partnerystės tai yra tik tai vaistas e, ne, negydantis, o malšinantis tik skausmą trumpam? Tai va čia yra toks dalykas, kad mąstymas keičiasi lėčiausiai. Mhm. Ir kūrybinės partnerystės yra priemonė, įrankis, kaip padėti mokykloje, jeigu yra noro, jeigu yra daug noro ir užsidėgymo, kaip padėti mokiniams ir mokytojams pakeisti mąstymą ir suvokti, kad jie yra kūrybiški, tiesiog tą kūrybiškumą reikia kasdien lavinti, skatinti ir kad nebūtinai iš karto turi būti e, žiauriai geri rezultatai. Nes jeigu būtų taip, kad vieną dieną atvažiavom kūrybiškai pasimokėm ir jau visus testus arba egzaminus išlaiko mokiniai nu, dešimtukais, tada iš karto visi imtų, bet čia nu, taip, taip nebūna arba kainuotų tada tai milijonus. Yra racijos. Antros pamokos tema. Yeah. Kas dėl to kaltas? Sistema, kas daugiau? O gal esminės problemos yra vis dėlto Lietuvos švietimo sistemoje? Man tai atrodo, aš kalbėsiu subjektyviai, grinai e, ir neoperuosiu objektivumu. Man atrodo, kad sistema yra žmonės. Tai e, tam tikroji mokykloje yra tie mokiniai ir tie mokytojai ir jie ir yra ta sistema. Jeigu žiūrėt plačiau, tai vat per kūrybinį partnerysčių mokymus iš švietimo ministerijos mum e, pristatinėjo, kokios yra programos, kokios yra galimybės, kaip lankščiai galima viską daryti. Tai faktas toks, kad e, galima nesinaudot vadovėliais, galima integruoti kiek nori ir kokių nori pamokų. Žodžiu, galima dirbti ir mokytis taip, kaip sugalvoja mokytojai ir mokiniai. Ir švietimo sistema ir tie visi aktai, įstatymai tą leidžia daryti. Tai, tai, tai yra tik mitas, kad, nu, yra pri, kad mokytojai yra pririšti prie sistemos ir jie nieko negali daryti. Nu. Taip, nu. taip, nes iš tikrųjų, nes tenai, e, reiškia, e, e, kaip buvo, daug kas priklauso nuo direktoriaus, Tai kai kurie direktoriai, su kuriais man teko kalbėti, jie sakė, aš sakydavau, tai reikia va taip ir taip ir taip, kad būtų, kad būtų taip ir taip ir taip. Sako, pas mus Andriau yra. Tai, tai čia galbūt yra momentas toksai. Jeigu tu pradedi eksperimentuoti ir sugriauni esamą tvarką ir struktūrą, tada yra panyrama į chaosą ir suvaldyti šitą chaosą yra sudėtinga. Ir tai yra sunku tiek mokiniams, tiek mokytojams. Tai todėl yra lengviau ir saugiau ne, nieko negriauti, nieko nekeisti, nes jeigu tu pradedi tą daryti, reikia keistis ir pačiam. Tai vat, šitų pokyčių mes kaip žmonės visi vengiame ir bijome ir nenorime iš komforto zonos išeiti. Bet, e, kaip jau ir sakiau, Tai, kad įtrauksim kūrybiškumą ir mokysimės kūrybiškai, negarantuoja, kad rezultatai bus geresni. Ir kol yra mąstymas ir matymas, kad e, svarbiausia yra išmokti e, tai nu, dalykų ir pademonstruoti geriausius rezultatus per egzaminus ar valstybinius ar dar kažkokius, tol tada yra įtampa ir neina atsipalaiduoti. Aš iš savo patirties žinau, kad kūrybinės partnerystės, e, nu bent jau mano mokyklai tai buvo, kad jos įvyko, viskas buvo kūrybinė, kol buvo kūrybinės partnerystės, buvo kūrybiškos pamokos, jos tik baigės, viskas grįžo į senas vėžės. Ar taip dažnai būna ir aš? Nu. Tai va čia, kaip sakiau, e, jeigu galima padaryti, kad įvyksta projektas mokykloje ir tai būna rezultatas reiškia, kažkoks renginys gražus, didelis, maštabinis susirenka savivaldybė, tėvai, atstovai, direktoriai iš kitų mokyklų privažiuoja ir jie pamato rezultatą kad ar kažką pastatė, ar įrengė radio studiją, ar, nu, ar klasę kažkokią įrengė. Tai yra, tai sakau, tai yra materialus rezultatas. Bet ne šito siekia kūrybinės partnerystės. Siekiama yra, kad e, pasikeistų E, nu, mokyklinis mąstymas, tos organizacijos kaip mokyklos vieneto mąstymas. Ir jeigu tą pavyksta kažkiek tai e, paklibinti ir pajudinti, va tada, kaip tu sakai, kad tada įmanomi tie sisteminiai ilgalaikiai pokyčiai. O jeigu, pavyzdžiui, mokinys nenori mokytis, kieno tai yra problema labiau, ar, ar pačios švietimo ministerijos? Tai va čia aš manau, kad jeigu yra žmogus priverstas mokytis dėl pažymio arba dėl diplomo ir dirbti dėl pinigų, priverstas, tada yra blogai. Dabar klausimas tada toks, kas jį privertė? Tai jeigu kalbėti apie mokslą, apie švietimo sistemą ir Lietuvą, tai neiti į mokyklą alternatyvos nėra. Reiškia, visi yra priversti tiek tėvai, tiek mokiniai eiti į mokyklą ir tada jie yra priversti mokytis to, ko ten mokoma. Ir reiškia, ir tada aš manau, kad taip, tai yra sistemos problema. Jeigu būtų kaip Amerikoje, pavyzdžiui, tu gali mokytis namuose ir nebūtinai eiti į mokyklą, tada arba iš vis nesimokyti. Jeigu tu nenori, tu gali nesimokyti, tai reiškia ne, ne, ne, nesimokyti tų dalykų, negauti pažymių ir negauti to diplomo ar atestato, tada aš sakyčiau, kad yra laisva valia ir kiekvienas, kuris eitų į mokyklą, jau jisai pats nuspręstų, nu, arba tėvai nuspręstų už jį, kad jisai turi mokytis. Bet Kas liečia jau paskui darbą dėl pinigų, tai čia jau kiekvieno yra laisva valia žmogaus ir dirbti galim mes, ką norim. Ir čia jau prievartos nėra. Tai vad galbūt ta vienintelis šitas momentas yra, kad privalu eiti į mokyklą. Ir aš turiu sūnų, e, kuris privalės eiti į mokyklą. Tai dėl to man tai, man tai yra problema, nes aš norėčiau, kad būtų alternatyva, jeigu jis grįžta iš mokyklos ir sako, aš tėti nebenoriu eiti į mokyklą, kad aš galėčiau jam sakyti, okei, okay, tai tada ką tu veiksi, jis pasako, ką jis veikia ir jis tą veikia. Kai jam reikėtų to diplomo, nes jis norėtų studijuoti ir mokytis, jis turėtų sumokėti tą kainą ir ten per 2 ar 3 metus išmokti tų dalykų, išlaikyti egzaminus, bet tai vyksta ir taip. Tie, kas nori nu, laikyti egzaminus, kiek aš žinau, klausinėjau, 11-12 klasiai paskiria 2 metus ir jie pasiruošia egzaminams. Música kommer kosta mig, yeah, yeah, yeah. Ir aš galvojau, užsienin ar Lietuvon? Ką Jūs manote apie šių laikų madą, vos baigus mokyklą, visiems stoti į universitetus? Tai va čia aš manau yra žvėriška problema, nes penkis metus teko gyventi Airijoje ir tenai aš dirbau su jaunais žmonėmis, nu, moksleiviais, studentais. Tai tenai normalu tradiciškai normalu yra po mokyklos 2-3 metus pavažinėti po pasaulį, padirbti, e, patirti, kas tai yra gyvenimas, pasitūsinti gerai, reiškia pasimylėti. Ir tada žmonės, būdami 21-22, jie sugeba priimti sprendimą, kuris jau yra paremtas tą patirtim, kad, nu, aš nenoriu dirbti barmenų ar ten padavėjų, aš, aš noriu kažko daugiau tai samoningumo lygis, kai tokie nueina studijuoti, yra visiškai kitoks kokybiškai negu Lietuvoje. O Lietuvoje, vat, čia aš nežinau, ar tai yra tėvų spaudimas ir įsitikinimas, va, tai tada, tada kiekvienam mokiniui linkiu <laughs> atstovėti savo teisę neiti studijuoti iš karto, jeigu jis nenori. Tai gal dėl iš to ir kyla problema, kad mes turim per daug tų specialistų, kurių niekam net nebereikia. Tai, tai problema yra tame, kad Lietuvoje yra 47 aukštosios mokyklos, kai norm, nu, lyg norma tokia yra milijonai gyventojų vienas universitetas. Nu, tai buvo smetonos laikais, jeigu aš neklystu. Ir taip yra, vadinkim, tam nu, senose kapitalistinėse valstybėse. Tai nei geriau, nei blogiau, tiesiog aš manau, kad e, diplomas pats diplomas, jisai nieko apie žmogų nepasako ir visuotinas e, diplomų, visuotina diplomų devalvacija, e, jinai egzistuoja pasaulyje ir dabar nesvarbu, ką tu baigiai, nesvarbu, kokiais pažymiais ir kokį diplomą turi, man atrodo svarbu yra tai, ką tu sugebi. Ir va čia e, reikia paminėti tą tyrimą, kurį padarė irgi Didžioji Britanijoje ir mm, Polas, e, kūrybinių partnerysčių idėjinis autorius, jisai rodė, kad darbdaviams, e, nu jeigu mes vad kalbam, žmogus mokosi, mokosi, mokosi, paskui jis išeina į darbo rinką, nu jisai kaž, užsima veiklą, už kurią gauna pinigus, vadinkim taip. Tai jiems nereikia, kad jie mokėtų dirbti. Jie sako, kad mes išmokysim dirbti, bet mums reikia, kad žmogus sugebėtų spręsti problemas, sugebėtų bendradarbiauti, sugebėtų įsilieti į komandą, sugebėtų ir mokėtų greitai mokytis, adaptuotis. Tai yra tos, vadinkim, bendrosios kompetencijos, o žinių jie sako, mes jį apmokysim. Ir va tada aš galvoju, kad čia yra problema, nes mokykloje vis tiek orientuojamas yra į egzaminus, o egzaminuose tikrina dalyko žinias kiekvieno atskirai. Laidos taškas. Puf. Žmogus anksčiau mokėsi tam, kad išgyventų. Pagrindinis dalykas, kodėl kažko tai mokėsi žmogus, buvo tam, kad išgyventų. Dabar, manau, 20-am amžiui e, nutiko taip, kad bent jau mes, kurie priklausom tam milijardui turtingųjų, mes mokomės tam, kad kurtumėm. Tai tada, sakau, kurti kiekvienam žmogui patinka ir va tą patvirtino tas projektas. Tiesiog galvoje yra įsitikinimas, kad mokykloje tiek mokiniui, tiek mokytojui kurti yra negalima, nes reikia mokytis. Tai va čia turbūt ta problema, jeigu kurti lygų mokytis, tai tada pačiam reikia atrasti tą nu, būdą ir priemonę, kuri tau teikia džiaugsmą ir tu negalvoji, kad tu mokais, mat kaip tu sakai, kad kali, bet kad tu kuri. Ir tada žmogus ieško, jis pats nesugalvos, nes nu, metodų yra begalės ir jie yra prieinami, bet ieškodamas jisai kažkiek suklys, o paskui, sakau, tu įdarbinsi kažkokį tai būdą, kuris tinka tau ir kuris jau yra patikrintas ir sėkmė garantuota. Gerai, tai ačiū Jums. Dėkui labai. Mm, Andrius Homičius, kūrybinių partnerysčių praktikas ir agentas. Ačiū Jums. Yra racijos. Mūsų laidoje yra tokia tradicija, kad Salvija kiekvienos laidos pabaigoje padainuoja. Adomai toks žodį? Kūrybiškumas. O gal galim kažką originaliau, bent jau. <laughs> žemėtvarka. <laughs> Gerai, žemėtvarka. Ritma. Žemėtvarkos profesionalu nenoriu būti. Žemė tvarkos profesionalu nereikia man būti, noriu šokti ir dainuot, koridoriuose svajot. Koridoriuose, ne koridoriuose, koridoriuose. Nesakykite taip. Nesakykite taip. taip. <laughs> Tai tiek, susiraskite mūsų Facebook'e, na, o mūsų visų laidų įrašai talpinami Mixcloud paskyroje yra racijos. Susitiksim po dviejų savaičių. Ate! Ate! Ate! Ate! Ate! Ate! Ate! Ate! Ate! Ate! Ate!